Vi sänder nu program 7 till bok 2 i Meet Mr Mooney, Utbildningsradions nya kurs i engelska för låg- och mellanstadiet. Programnummer 82612 RA 2 kolon 7. här djuren, hur många hör du? Hur många djur hörde du? Fem. En katt, en hund, en fågel, en fisk och en häst. Egentligen var det sex, men ett djur hördes inte alls. Titta på de sex små bilderna på sidan 28. Där ser du vilket som var det sjätte. Stoppa bandet. Så här heter de på engelska. Säg efter Emma. A cat. A dog a bird, a fish, a horse. Och så den som inte hördes. A hamster. Många människor har husdjur, på engelska pets. Säg efter. Har du något husdjur? Svara på de här frågorna. Säg... Yes, I have. Or... No, I haven't. Här kommer Emma med den första frågan. Have you got a cat? Um, have you got a dog? Have you got a bird? Have you got a horse? Have you got a hamster? Have you got any fish? Har du något annat husdjur? I så fall vilket då? Kan du nu svara på den här frågan? Have you got any pets? Titta på bilden längst ner på sidan 28. Oh, picture 47. Yes, picture 47. Lyssna när Emma och Edgar pratar om mannen på bilden. Has he got one animal? Oh, no, he's got a lot of animals. Lyssna igen. Kan du gissa vad Edgar säger? Has he got one animal? Oh, no, he's got a lot of animals. Edgar sa, nej, han har många djur. Um, a lot of animals. Say after me. A lot of animals. He's got a lot of animals. Kan du nu svara på Emmas frågor om Mr Mooney? Listen. Hello. hello. Has Mr Mooney got one animal? listen. Has Mr. Mooney got one clock? Hello, Mr. Mooney. Mr. Mooney. Has he got one friend? Emma har just träffat sin vän Bobby som är ute och går med en hund. Is this your dog? No, it's my brother's. I haven't got any pets. Oh, we've got a lot of animals in Mr. Mooney's house. What have you got? We've got a lion. A lion? You haven't. Yes, we have. Really? Yes, his name's Leo. Have you got any horses? No, we haven't got any horses, but we've got a kangaroo. A kangaroo? It's not true. Yes, it is. We've got a lion, Leo, a kangaroo, Katie, and a polar bear, Polly. Oh, and Edgar. What's Edgar? An elk? Yes. we have got a lion, a kangaroo, a polar bear, and an elk. You haven't got any hamsters. No. Or fish? No. Or birds? No. It's not true. Yes, it is. Bobby har följt med Emma hem för hon vill bevisa för honom att det är sant. What's that? A cat? Uh, no. It's a kangaroo in tennis shorts. Katie! Hello! Katie, this is Bobby. Hello. Uh, hello. and what's that? A dog? Uh, no. It's a lion with a toothbrush. Leo. Hello, Emma. Bobby, this is Leo. Hello. Hello. and what's that? A hamster? Titta på bilderna av barnen ner till på sidan 30. De pratar om sina husdjur. Lyssna. I've got a dog. Her name's Lady. She's black and white and she's three. Och här kommer de andra två. Have you got any pets? Yes, I've got two fish. What are their names? Tom and Jerry. What colour are they? Red. How old are they? I don't know. Nu ska du låtsas att du är pojken på bilden och svara på flickans frågor. Have you got any pets? What's his name? What color is he? How old is he? Nu kan du prata om dina egna husdjur på samma sätt. Om du får en fråga du inte kan svara på så säger du Jag vet inte. I don't know. Nu ska vi öva lite mera uttal. Lyssna på Emmas frågor. Jim, what's your job? I'm a teacher. Hmm. Mira, what's your job? I'm a doctor. Oh. Seppu, what's your job? I'm a mechanic. Ja, hon frågade var och en, vad har du för jobb? What's your job? Säg den frågan efter henne och härma hennes uttal ordentligt. Jim, what's your job? Jim, what's your job? Vad är det här för sorts flygplan? Emma vet. Säg efter henne. It's a jet. It's a jet. Kommer du ihåg vad drycken heter som börjar så här? Orange... Edgar? Mm, juice. Orange juice. Just det. Säg de här tre orden efter Emma och var särskilt noga med ljudet som orden börjar med. Job job jet jet juice juice Säg nu de här orden som inte börjar med j utan med j. Yellow. Yellow. Yes. Yes. You. You. Nu tar vi j igen. Säg efter. What's your job? Du har redan hört en massa sånger om Mr Mooney. A lot of songs, yes. Och här kommer en till. Mr Mooney's got a bike with a lot of colors. How many colors has it got? One, two, three, four, five, six, seven. Yes, that's a lot. Mr Mooney's got a lot of boats and planes. How many has he got? Two, four, six, eight, ten, twelve. Yes, that's a lot. The Mooney's got a house with a lot of rooms. How many rooms has it got? Five, ten, fifteen, twenty. Yes, that's a lot. Mr. Mooney's got a lot of friends. How many has he got? Oh, he's got, oh, about a hundred. Yes, that's a lot. Yes, Jim, that's one. Yes. Emma, two. Uh, Sipu. Uh, uh, hello, Bobby. Lee. Hello, Mr. Hello, Bobby. Vi hörde program 7 till bok 2 i Meet Mr Mooney. Utbildningsradions nya kurs i engelska för låg- och mellanstadiet. Manusförfattare Doug Case. Producenter Peter Menzies och Malin Falkman som också var programledare. Programmet var inspelat på BBC. Vi sänder nu program 8 till bok 2 i Meet Mr Mooney, Utbildningsradions nya kurs i engelska för låg- och mellanstadiet. Programnummer 82 612 RA 2 kolon 8. Titta på bilden på sidan 33. Som du ser håller kvinnan på att flytta. Några av hennes saker är numrerade från 1 till 7. Så här heter hon på engelska. Säg efter Emma. Number one. A table. Number two. A chair. Number three. a sofa. Number four. A bed. Number five. A bath. Number six. A cupboard. Number seven. A fridge. Och nu när du har hört de här orden ska du själv försöka säga vad varje numrerad möbel heter på engelska. Stoppa bandet. Det finns flera saker på bilden. Säg efter och peka samtidigt på rätt sak. Orange juice. A photograph. A book. A television. A toothbrush. A dog. A bowl. Säg nu var sakerna är. De är antingen i, in någonting eller på, on någonting. Till exempel Where's the orange juice? Um, it's in the fridge. Where's the television? Uh, it's on the table. Okej? Okay? Svara på våra vänners frågor. Where's the orange juice? Where's the television? Um, where's the photograph? Where's the book? Where's the dog? Where's the toothbrush? Where's the ball? Nu kan ni själva fråga och svara om bilden. Lyssna nu när Mr Mooney pratar om kvinnan och hennes saker. Han säger fel varje gång så Emma rättar honom. She hasn't got a bed. Yes, she has. She hasn't got a bath. Yes, she has. Nu får du rätta honom. She hasn't got a bed. She hasn't got a bath. She hasn't got a sofa. She hasn't got a fridge. Emma fortsätter att rätta Mr Mooney men nu lägger hon till något. Lyssna. She hasn't got any chairs. Yes, she has. She's got one. She hasn't got any cupboards. Yes, she has. She's got one. Fortsätt att öva på samma sätt. Mr Mooney har en hobby. Han snickrar. Tyvärr är han inte någon särskilt bra snickare. yes, very good. Hello. Oh, ah, Mr. Mooney. Hello. Hello, Katie. Oh, what's that? This is a chair. A chair? Yes. Oh. what's the matter with it? It's only got three legs. Three legs? <laughs> One, two, three. Oh, yes. Ooh. Ooh, my finger! Oh, my finger! Oh, uh, now it's got four legs. Yes. Uh, sit down. Sit down? On that chair? Yes. okay. Uh, oh! Oh! oh! Sorry. Han hade ingen vidare tur med stolen. Nu ska han snickra någonting annat. Oh! oh my finger! Oh. Hello, Mr. Mooney. Uh, ah, hello, Leo. What's that? This is a cupboard. A cupboard? Yes. Now, what's the matter with it? Oh, uh... It's very good, but it hasn't got any doors. Oh, yes, uh, that's true. <laughs> ah. Well, now it's got a door. And what's that? This is a table. A table? Yes. Mr. Mooney? Yes? That table hasn't got any legs. Yes, it has. Where? Here. Huh? Hmm? One, two, three, four. They're very short. Yes. What is it? A table for hamsters? <laughs> mm. Det har verkligen varit en jobbig dag för Mr Mooney. Hello, Emma. What's the matter? Uh, sorry. What's the matter with you? I'm very tired. Sit down. Here's a chair. Oh, okay. Thank you. Emma ska berätta vad som finns i några olika rum. Gissa vilka rum hon talar om. Number one three chairs, a table, a sofa, a television. Number two, a table, two chairs, three cupboards, a fridge. Number three, a small table, a big cupboard, two beds. Number four, a small cupboard, a bath. Svara nu på de här frågorna om ditt klassrum, your classroom, och fråga sedan varandra på samma sätt. How many chairs have you got in your classroom? Have you got any beds in your classroom? Nu tar vi lite uttalsövning igen. Kan du säga den här meningen efter Mr Mooney? I've got three toothbrushes in my bathroom. Här kommer en annan mening. This is my brother with my father and mother. Säg nu de här tre orden. Det låter som namnet på en restaurang i Australien. The Hungry Kangaroo. The Hungry Kangaroo. Kommer du ihåg vad Mr Mooney sa när han slog sig på fingret? Oh, oh my finger! Say after Mr Mooney. Oh, my finger! En fråga till. Where is Mr Mooney from? He's from England. Say after Emma. England. England. Ja, det var dagens uttalsövning det. Um, excuse me. Yes, Edgar? Um, I've got 30 toothbrushes and my father and mother are in the bathroom. Okay. Här kommer en sång om en som är ganska slarvig. What's the matter with you? What's the matter with you? What, what, what, what, what's the matter with you? Your socks are on the table, your shirts are on the chair, your football's on the sofa, your pencil's in your hair, your chocolate's in the fridge, your pens are in your shoe, your house is in the cupboard. What's the matter with you? What's the matter with you? matter with you? What, what, what, what, what's the matter with you? What, what, what, what, what's the matter with, what's the matter Vi hörde program 8 till bok 2 i Meet Mr Mooney, Utbildningsradions nya kurs i engelska för låg- och mellanstadiet. Manusförfattare var Doug Case. Producenter Peter Menzies och Malin Falkman som också var programledare. Programmet var inspelat på BBC.